når jeg dro fra Tønsberg i dag, rett ut fra vår egen gudstjeneste og bort på flyplassen og kjørte over det deilige landet vårt i sol, så kjente jeg på en sånn takknemlighet. Eh, både for å få lov til å stå i tjeneste, men også for å skulle få lov til å reise hit og besøke dere i dag. Så tusen takk for invitasjonen. Flott å møte fellesskapet. Hatt eh, muligheten til en liten prat med Kjetil. Og han er jo godheten sjøl, han. Dere er heldige. Ja. Det er i hvert fall det inntrykket jeg har fått så langt. Du har ikke visst alle sidene ennå, Kjetil, så du har sikkert en og annen fotnote å føre til her. Men er det så viktig med fotnotene? Vi snakker om Guds familie i dag, gjør vi ikke det? Jo. Um, vel. Jeg er også Morten Edvardsen. Eh, og hvem er jeg? Jeg er gift med Bergljot, som har alle sine aner rett nordante her, eh, fra Karmøykanten. Sammen har vi tre barn. Jeg er liksom i utfasingsfasen. Eldstemann har flytta hjemmefra. Så har jeg ei på tredje gym, og så har jeg Mathias på 15. Og det å være pappa, det tror jeg er Det vet jeg er det største privilegiet i livet mitt. Jeg tror ikke jeg har lært så mye om Guds kjærlighet som gjennom den nåde han har vist meg i å være pappa. Og i den kjærligheten som jeg sjøl kjenner i hjertet mitt for barna mine, så begynner det å ane noe om denne uendelige gudsfarskjærligheten som hviler over oss alle sammen. Jeg har vært prest i mange år. Starta som prest i kirka, fikk kallet til å bli prest som 15-16-åring. Jeg er en jona Jeg prøvde å rømme fra kallet da jeg var 19 og skulle ta valget, for da ble det litt alvorlig. Rømte til Volda og håpa at eh, Gud ikke var der, men det var han jo. Så han stadfesta kallet og dro meg tilbake på MF, og så ble det prest av meg. Jeg traff kona i Volda da, så det var sikkert en mening med det. 15 år som prest de siste to åra så har jeg vært pastor i Tønsberg frikirke. De, eh, de, kalte meg og ba meg om å lede en veldig spennende menighet som går en litt utradisjonell vei. Vi bor på byens kino. SF kino midt i byen og nede på brygga, det er vårt menighetslokale. Så gudstjenestene foregår i sal fire. Søndagsskolen er på loftet, og småbarna, de gruppa de som ikke klarer å sitte i ro, de holder til i sal fem. Ja. Så det er en annerledes måte å være i kirke på, men det er en kirke som har satt en visjon eller en retning, og det er å få se mest mulig av Guds rike tilgjengeliggjort her og nå. Og når den menigheten kalte meg, så var det veldig enkelt for meg å gå. For, for jeg må si, i 2010 fikk jeg en, en skjellsettende opplevelse. Et møte med Gud hvor jeg erfarte at wow, alt det jeg har lest om her i boka, og som jeg trodde var for seinere tider. Jeg fikk møte det. Jeg så det fløt gjennom mennesker. Og det fløt direkte fra himmelen som guddommelig inngrepen. Og jeg tenkte Gud, dette er det livet du har kalt meg til. Jeg reiser ikke hjem til min plass hvis ikke jeg kan få med dette livet hjem. Og så hørte jeg Gud så godt som jeg hører Gud. Og jeg vet ikke åssen dere hører Gud, men jeg hører han ikke så veldig godt. Men jeg hørte han sånn at jeg ikke var tvil om at det ikke var min tanke, men hans stemme. Han sa, 'Morten, reis hjem, for det kommer en vår, og den kommer hjemme.' Reis hjem, du skal få det hjemme. Og siden da så har jeg gått etter nettopp dette. Gud, det som er sant i ordet ditt, jeg vil ha det. Og jeg vil ha det nå. Fordi at når jeg står på ditt ord og på dine løfter, så trives jeg så dårlig med å se det som er sant i ordet, ikke bli erfart imellom oss. Og jeg har fått lov til å se mange ting, mange, mange tegn og under og mirakler, men jeg må si det aller viktigste for meg har vært denne erfaringa av Guds kjærlighet utøst i menneskers hjerte på en sånn måte at det flyter imellom oss. Tønsberg frikirke har en visjon som jeg gjerne jobber under. For det er en drøm om en menighet overøst av kjærlighet til Gud og mennesker. Vi er et veldig spesielt fellesskap. Vi er kirken. Menigheten. ekle Eklesian på gresk. De som samles. Samles om hva? Om Jesus. Hvorfor? for å skue inn i hans blikk og bli forvandla. Fra herlighet og til herlighet. Og det skjer ved Hans ånd. Og det gjør noe med oss som fellesskap. Som skiller oss fra alle andre fellesskap. Og gir oss ikke naturlige forutsetninger, men overnaturlige forutsetninger for å være det vi er. Overnaturlig som i litt sånn eh, Hva skal jeg si? Litt sånn eh, fluffy? Nei. Overnaturlig som bare mulig hvis Gud signer inn, og umulig uten. Skal vi be en bønn? Herre Jesus, jeg ber om at det naturlige, overnaturlige livet får lov til å flyte mellom oss også denne kvelden. Det livet, Jesus, som ikke var mulig hvis ikke det var for deg. Herre, du sitter høyt opphøya ved Faderens høyre, men du er sannelig også her. Takk, Jesus. Du går mellom benkeradene. Du er ikke langt unna. Og du er mektig til å røre hver og en av våre hjerter. Og gi oss av dine gode gaver. Herre, takk at alt i relasjon til deg er nåde. Gave først, og dernest oppgave. Jesus, vil du hjelpe oss når vi har bytta om rekkefølgen? Så vi tok oppgaven først uten å ta imot nåden først. Vil du gjøre det denne kvelden? Og vil du gjøre det for meg når jeg skal dele ditt ord? Sånn at det jeg deler, Herre, blir nettopp det. Nåde, gave ifra ditt hjerte. og til forsamlinga her på Vigrestad. I ditt navn, Jesus. Amen. Vi må starte i ordet. Vi må starte i en tekst, dere. Bli med meg til Efeserne Efeserbrevet 2, dere som har med Bibel eller iPad eller pod eller, eh, eller, hva det nå enn dere er, leser Guds ord i. Efeserne 2, fra vers 18 til 22. Her står det noe om oss som er Guds familie, og som gjør oss til noe særskilt, som jeg har lyst til at vi skal starte i. Fra vers 18. Gjennom ham har både vi og dere fått adgang til Far, i én ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i Han blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Jeg frister meg til en parafrase. Eh, Paulus må ha vært veldig salva det når han skrev Efeserbrevet. Der er ting, der er sannhetene så fortetta at det er liksom hvert eneste avsnitt er verdt en meditasjon eller to. Også dette avsnittet. Men ta med det viktigste da fra vers 19b. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Det gjør oss til noe annet enn et alminnelig fellesskap. Det konstituerer en virkelighet som er noe mer enn å være la, et lag eller en forening eller en sammenkomst av mennesker. Av og til når, når livet butter litt, og vi kanskje strever litt med å få endene til å møtes, så sier vi men ærlig talt, vi er her bare mennesker. Men det er djupest sett ikke sant, det, om oss som er kristne. For vi er mennesker som er født på ny ved Den hellige ånd og som er en ny skapning i Kristus. Og det gir oss muligheter og håp som ikke er gitt vanlige mennesker. Stiller det nye krav til oss? Ja, tja, la oss vente litt med oppgaven, da, sånn at vi har fått gaven først. Men det gir oss iallfall en forventning og en mulighet til å tenke helt annerledes om oss som fellesskap enn det vi tenker i det naturlige. Bli med meg til ett eh, sted til. Har ikke denne her en lei tendens til å liksom sige fra meg? Jo, jeg tror det. Sånn, skal vi se nå. Nå er vi venner. Efeserne 3 og vers 14. Der står det Derfor bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi Far. Fra Han som ethvert far-barn-forhold i himmelen og på jorda har fått sitt navn. Derfor bøyer jeg mine knær for Jesu Kristi Far. Vi skal snakke om å være Guds familie i dag. Og når vi snakker om familie, så er det klart at den aller første assosiasjonen vi får, det er vår egen erfaring av familie. På godt og på vondt. Akkurat som når vi snakker om Gud som far, så er det vår egen erfaring av far, pappa, som danner litt av begrunnelsen og bakgrunnen for hvordan vi tenker om pappa eller far. Og det er greit å starte der, men det er viktig for meg å si at Guds familie har en annen plattform og har andre muligheter enn det din naturlige familie representerte. Og det har jeg lyst til å bore litt inn i. Her står det noe om å bøye kne for vår Herre Jesu Kristi Far. Og det er ett ord, dere, som jeg er veldig opptatt av som menighetsleder. Og det er et helt annet et. Og det er dette Vær hverandre underordna i ærefrykt for Kristus. Når vi bøyer kne for Gud, så får vi Han som far, og så blir vi alle søsken. Uansett hva slags relasjon vi har, og uansett åssen det står til med forholdet oss imellom. Det gjør noe med oss. Det er på ordentlig. Og hvordan vi forholder oss til det, ja, det blir veldig synlig i måten vi møtes på, og i måten vi snakker om og med hverandre på. Og derfor så har alltid i min menighetsledelse dette ordet vært så viktig. Vær hverandre underordna i ærefrykt for Kristus. Hva vil det si? Ja, det vil si at vi setter de andre høyere eller like høyt som oss selv. Det vil si at vi møter de andre med den kjærlighet og godhet som vi selv ønsker å bli møtt med. Det vil si at vi i stedet for å Nei, nå stopper jeg meg selv. Jeg går en annen vei. La den, la den assosiasjonen fare. Når Gud blir far for oss, i kraft av troens bekjennelse så blir menigheten familie, og det er noe vi vet om. Ta neste bilde. Guds familie og relasjoner i familien. Dere som fellesskap er en menighetsfamilie. Nå har jeg hørt litt. Dere har tolv år historie, og dere er bygd opp hovedsakelig gjennom eh, husmenigheter eller smågrupper, i tillegg til å være her. Og det gjør at mange av dere kommer tett på hverandre og deler liv dere etablerer et familiefellesskap her på Vigrestad. Hvilken identitet har dere? Hvem er dere? Hvis jeg hadde begynt å spørre dere nedover i salen nå, så er jeg sikker jeg hadde fått mange forskjellige svar. Og det er alltid spennende å høre med pastoren eller lederen hva sier denne forsamlingen, eller hva er denne forsamlingen? Og så spørre forsamlingen etterpå hvem sier vi at vi er? Og da er det ofte sånn at eh, forsamlingens eh, bildet er prega av hverdagens eh, gjøremål og opplevelse av den enkelte samlinga osv., mens pastorens eh, eller med, eh, forsamlingslederens overskrift er gjerne prega av visjon. Det er hit vi skal. Jeg vet ikke åssen det er med deg, Kjetil, men jeg er ofte der. Jeg har veldig mye glede i det som ligger der framme, og så ser jeg kanskje nesten ikke godt nok på dagen i dag. Sånn er det kanskje litt hos dere også. Vi har Guds familie og så har vi storfamilien, som gir oss identitet. Og så har vi kjernefamilien. Vår egen lille familie og vår egen menighetsfamilie her. Når vi ble kalt til Tønsberg for to og et halvt år siden, så var vi på, i Risør, hvor vi hadde hytte den gangen. Og så går vi inn i en sånn pynteduppeditt-forretning. Er noen av damene som er på nett? Så, sånn, sånn som har alt mulig stæsj huset. Jeg forvilla meg inn der med familien. Eh, og så fant jeg dette bildet. Og så sier Mathias til meg, 'Pappa, det der må vi kjøpe. Det, det må henge hjemme hos oss.' Og her står det. Being a family means you are a part of something very beautiful, wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life, no matter what. Og vi kjente bare en sensasjon sånn i vårt indre. Nå skal vi rive opp hele familien fra Skien og flytte til Tønsberg. Og er det noe vi trenger å holde for sant, så er det at vi er familie. Vi er mamma og pappa og tre barn. Og vi ønsker å være et fellesskap som elsker hverandre, og som uansett hva som skjer, gir hverandre anledning til å elske og til å bli elska uansett. Og hvis dere hadde kjent meg og min familie, så hadde dere visst at vår familiefortelling består av sikkert like mange humper og dumper og utfordringer som deres familie er. Dette sier ikke noe om et vakkert glansbilde av en pastorfamilie som danser fra et kall til et annet og drømmer om en håp... skjønner du hva jeg mener? Aldeles ikke. Dette er for oss en bekjennelse og en proklamasjon. Dette vil vi at skal være sant for oss som kjernefamilie. Det henger på kjøkkenveggen fortsatt, så jeg tok det bildet når jeg laga denne powerpointen, for at dere skulle få lov til å se hva som er vår skatt. Men så opplever vi også at når vi kjenner oss forplikta på det i hjertet, så kan vi ta den ene fartsdumpa etter den andre og allikevel kjenne at det er noe som er sterkere. Det er en kjærlighet som holder, og vi ber Gud velsigne oss. De gangene fartsdumpene er ekstra brå, så ber vi Gud velsigne oss ekstra. Og det er mitt vitnesbyrd å få lov til å se på barna mine som etter hvert blir voksne, og si takk Gud at du har svart våre bønner. Du har svart våre bønner. Se på Johannes 17. Her sier Jesus, og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du har elsket meg med, skal være i dem og jeg i dem. Folkens, det er den kjærligheten som er utust i våre hjerter. Dette er ikke noe vi skal strekke oss etter, men det er noe vi skal proklamere, holde for sant og forløse over hverandre og i vårt eget liv. Er dere med meg så langt? Fikk dere en oppgave eller en gave nå? Jeg er litt usikker på blikka deres. Det var ment som en gave. Jeg pleier å si hjemme hvis dere går hjem etter å ha hørt meg tale og føler dere har fått en oppgave mer enn en gave, så grip fatt i meg, for da har ikke evangeliet lytt. Dere, dette er gave. At den kjærlighet som pappa Gud elska Jesus med, er gitt til oss. La oss ta noen koblinger, sånn at dere kan Tro meg. Hvor mange er det som mener at uh, troen er en gave? Ja, bra. Dette er en sånn håndsopprekning. Dette er bare for å få litt liv i dere. Ok. Hvor mange er det som mener at uh, troen er virka kun av Den hellige ånd og ikke av oss selv? Opp med en hånd. Yes, det er riktig. Da går vi videre. Hvis Den hellige ånd har tatt bolig i våre hjerter, for at sånn på den måten virker troen. Så sier altså Romerne 5.5 at håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd, som Han har gitt oss. Da tok jeg den omveien. Bare for å si at dette er sant om oss nå. Og nå aner ikke jeg noe om forutsetningene i fellesskapet deres hvor gode dere er til å elske hverandre og heie hverandre fram og oppmuntre hverandre, eller hvor mye utfordringer dere har. Eller kanskje enda mer. Hvor store utfordringer dere har med å forholde dere til de andre kristne i forhold til deres egen forsamling. Og her er det en jungel av ulike varianter og versjoner. Men det jeg har erfart etter 15 år som menighetsleder, det er at vi er kristne. Vi har utvikla en u endelig evne til å mene om de andre. Og vi er veldig gode på det. Vi er ganske presise, og vi kan til og med begrunne det bibelsk. Har dere, har dere vært utsatt for det? Ja. Og så er spørsmålet mitt til dere i kveld Når det skjer, forløser det liv, eller forløser det død? For det er nemlig prøven på om det er sann kristendom som er ute og går, eller avarten. 'Jeg har kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod', sier Jesus. Til og med i møte med fariseerne når de brøt budet og plukka aks på sabbaten, så sier Jesus nei, nei, nei, nei, nei. nei. Jeg er herre også over sabbaten. Budet kom ikke til eh, Mennesket er ikke forbudet, men budet er til for mennesket. Jesus er krystallklar, dere. Kom ikke her og si at dere sier noe i mitt navn mens dere binder, bryter ned, skader eller ødelegger noen av deres søsken i troen? Kjempeviktig. Jeg skal komme mer tilbake til dere. Og jeg skal vise dere hvordan dette henger sammen, fordi jeg tror det er noen systemfeil ute og går. Men dere, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Og vi har et valg å forløse den fra vårt eget hjerte. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, husker du, fordi hva da kommer ut av det? Og livet var menneskenes lys. Ser dere hvordan Guds ord bare henger sammen? Indre og opplyser seg selv. Hvis ikke det er liv som kommer ut av munnen din, så gjør du klokt i å lukke den. Når av og til noen kommer på mitt prestekontor eller pastorkontor og sier at nå skal, de, nå, nå skal det bli greie på sakene, nå skal de fortelle, og det er viktig at pastoren vet dette, så lytter jeg litt. Og etter jeg har lytta litt, og hvis jeg kjenner at her er ikke mye liv, gitt, her er det eder og galle, så spør jeg for det første hvor er kjærligheten din knytta til de menneskene vi nå snakker om? Ja, men Dette handler ikke om kjærlighet. Det handler om, og det må bli forandring på Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. stopp en hånd. Hvor er din kjærlighet til disse menneskene? Jesus sier 'elsk dine fiender'. Her snakker vi om søsken. Hvor er din kjærlighet? Det neste spørsmålet jeg stiller, er har du bedt for dem? Da skjønner de at de er catcha, og så kikker de ned. Og de samtalene ender hos meg i omvendelse og bot. Jeg tillater ikke at noen kommer til meg og snakker om mine søsken på en måte som skal tilsynelatende ha et mål som helliger middelet, mens det de gjør, er å brunke tunga til død og ikke til liv. Er dere med meg? Ok. Beklager hvis jeg blir intens på dette, her, men dette er så viktig for meg, dere. For jeg har sett så mange gode menigheter, og jeg har til og med sett vekkelser som avbrytes fordi at vi misforstår dette og tror at vi tjener den gode sak, mens det vi gjør, er å skru igjen krana til liv. Mm. Ok. Jeg plukka opp på Facebook i dag et sitat fra en menighet eh, her på Vestlandet, hvor følgende er sagt Noen elsker den menigheten som var. Noen, de progressive, elsker den menigheten som kommer. Vi må ha forandring, dere. Mens kallet vårt som menighet er å elske den menigheten som er. Ja. Det er noe universelt over det. Det er så lett å skue tilbake og se på bilder og tenke på 'Å, det var flott', det. Eller 'Å ja, det er så flott å se framover og tenke på den ferien vi skal ha, som vi har bestilt, og som vi gleder oss til'. Og det skal bli deilig, dere. Mens øyeblikk fellesskapet, ved familiebordet nå. Der faktisk liv utspilles, kan vi miste i mimringa av det som var, eller håpet om det som kommer. Mens Jesus, han som er veien og sannheten og livet, han vil gi oss nåde til å stoppe opp i øyeblikket så vi kan elske både den menigheten som er nå, og den familien som er nå. Og så sitter dere kanskje og så har dere deres familiesammenheng og deres erfaringer med dere. Og så er det fristende å innvende ja, du skulle bare vite. Og jeg mener på ingen måte å høvle over noens livserfaring med lettvinte fraser. Men dere, vi tror på Jesus, han som sa at han er lyset som er sterkere enn mørket. Vi tror på han som er håpet, som er sterkere enn mismotet. Han som sa om seg selv at han er kjærlighet som er sterkere enn hatet. Og vår tro knytter seg an til ikke hva vi får til alltid i egen kraft, men hva Jesus er, og hva han forløser i oss og gjennom oss. Men det går alltid i den rekkefølgen, dere. I oss og gjennom oss. Romerne 12,2. Bær kroppen fram som et hellig levende offer for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og så la sinnet bli forvandla ved Den hellige ånd så dere kan dømme om det som er etter Guds vilje, det fullkomne, det gode, det som er til Guds behag. Gud, land i meg først. Stem min tanke, mitt sinn, mitt hjerte, i tråd med det som er ditt hjerte for mammaen min, datteren min, pastoren min, menigheten min, osv. Og i den prosessen, når vi begynner å be for hverandre og søke Guds hjerte for de andre som volder oss utfordring, så skjer det noe på innsida. Sannheten blir ikke borte, erfaringene blir ikke borte, men hjertet vårt forandres. Ei dame som leda smågrupper en gang, hun sa i møte med en som klaga 'Jeg kan ikke være i den gruppa lenger, jeg, for han er så brysom.' Han ødelegger hver gang. Jeg får liksom ingenting ut av det. Så sier vedkommende, ei myndig dame fra Nord-Norge, han Gud har satt henne der for å lære deg lekse. Det ble stille etterpå da? Ja. <laughs> ok. La oss se på noen feilkoblinger som vi ikke er bevisst på, men som ligger bak her allikevel. Som menighet, dere, så er vi familie og ikke organisasjon. Det er særlig utfordringen når man er Nord-forsamling og er sånn sett organisert som organisasjon. hva? Men hør her, da. Organisasjon er bare den synlige ytre organiseringa. Djupest sett er vi en åndelig størrelse som er Guds familie og søsken. Og vi klarer å skille de to fra hverandre. Men av og til i praksis når vi lever livet vårt, så bommer vi. Se på det her. La oss se på noen honnørord, noen verdiord fra organisasjonsverdenen. Der har vi fra politikken sånne ord som posisjon, opposisjon og fraksjon. Dette er politiske honnørord. Dette er politiske redskaper. Hvor mange er det som vil ha opposisjon, posisjon og fraksjon i sitt hjem og i sin familie? Nei, ikke så mange. Allikevel er veldig mange menigheter organisert med et menighetsdemokrati hvor det blir fløyer, og hvor vi lever godt med denne realiteten, og vi tror det må være sånn. Kanskje noen av dere har en sånn type erfaring? hvor fløyene står imot hverandre, og vi lobber litt imellom, og vi ringer og blir enige om at den kommer og den kommer på menighetsmøtet, sånn at vi sørger for at den fraksjonen får Og så videre og så videre. Bind there, done that og try that, som reklamen sier. Jeg har sett det, jeg òg. Og det er ikke vakkert. Menighetsmøter hvor Guds folk, hvis bud fra Vår Herre var 'elsk hverandre så verden skal se'. Og så var det så hard tone på menighetsmøtet at når vi gikk hjem, så gråt noen og enhver av de som ikke gråt på utsida, de gråt i hjertet. Kanskje vi har erfaring. Hvorfor? Fordi at vi lar oss lure av den ytre organiseringa som alle menigheter må leve i rammen av. Og vi har menighetsdemokrati alle sammen, og jeg er ikke imot det. Men vi må se at de verktøyene som gjelder for et menighetsdemokrati, er ikke egna når vi skal behandle hverandre og leve sammen som søsken. La oss heller se på noen verdiord fra familielivet. Se på dette. Relasjon, kjærlighet, tilgivelse, trofasthet og enhet. Enhet, innordning til lederskap. Ja, men har vi ikke menighetsdemokrati? Er det ikke hver mann sin stemme? Jo da. Inntil vi voterer. Etter beslutningen er tatt, så gjelder enhet. Og å være hverandre underordna i ærefrykt for Kristus. Vet du hva jeg spør mine medarbeidere om når jeg engasjerer nye? Jeg spør Først så sjekker jeg ut om de har den visjonen vi går etter i hjertet. Og hvis det er på plass, sjekk. Dernest spør jeg dem et vanskelig spørsmål. Vil du følge mitt lederskap også når du er uenig med meg? Så lar jeg de få betenkningstid før de svarer. Og jeg ber folk om å være ærlig. Og jeg engasjerer ingen som sier nei på det spørsmålet. For jeg vil ikke ha meningstvang der jeg er. Men jeg vil heller ikke ha mennesker som tenker at det er deres menneskerett å jobbe for sitt syn også etter at beslutningen er tatt, og på den måten ikke lyde lederskapet. Guds ord snakker mye om mangel på innordning og mangel på vilje til lederskap. Kjenner dere det? Er dere med meg på at jeg er på bibelsk grunn, eller syns dere jeg blir litt drøy nå? er på bibelsk grunn, dere. Men i vårt menighetsliv og organisasjonsliv så hender det vi glemmer dette her. Og så blir det de politiske virkemidlene som er helt legitime ut ifra et demokrati, men som simpelthen ikke hører hjemme i familien. Og hvis vi av og til glemmer oss bort, så prøv å overføre de mekanismene som av og til gjør seg gjeldende i menighetsfamilien over på din egen kjære, kjernefamilie. Og kjenn etter om du har lyst til å være mamma eller pappa i en sånn setting. Hvor den typen relasjon og dialog utspiller seg. Igjen altså hovedpoenget mitt. Demokratiet hjelper til med Kirkens ytre liv. Vi må ha en organisasjon. Men Kirken er djupest sett Guds familie hvor et annet verdisett gjelder, og hvor kjærlighet, tilgivelse, overbærenhet, trofasthet og enhet er orda som Guds ord veileder oss til. Hvorfor er dette viktig, dere? Fordi at menigheten ikke er et mål i seg selv, men fordi vi står i et oppdrag. Oppdraget vårt er å gjøre Jesus kjent, trodd og etterfulgt, for å bruke lagets visjonsformulering. Men den er sentral. Og det Jesus selv sa, var at når menigheten elsker hverandre, så vil verden tro. Og kjærlighet og herlighet har mye med hverandre å gjøre, er en overskrift jeg ofte bruker og sier noe under. Hør her fra Johannes 17, skal dere se hvorfor dette henger sammen. Johannes 17, vers 22 og 23. Og den herlighet som du ga meg, har jeg gitt til dem. Så de skal være ett, liksom vi er ett. Jeg i dem og du i meg, for at de skal være ett, og for at verden skal forstå at du har sendt meg, og at du elsker dem slik som du har elsket meg. Og den herlighet du ga meg, har jeg gitt dem. Dere, jeg har stor begeistring i tegn og under og mirakler. Vi driver helbredelsesrom hjemme, og vi har fått se Gud gjøre store ting, og jeg elsker det. Men jeg tør allikevel påstanden. Det er ingenting som vitner om Guds herlighet så mye som menneskelig fellesskap hvor kjærlighet rår. Det er ingenting verden lengter så etter som gode rollemodeller på kjærlighet som har bærekraft. Og Jesus sier sjøl at der vi elsker hverandre, der vil Hans herlighet stråle fram. Jeg har lyst til, eh, jeg har lyst til å fortelle lite grann om eh, livet mitt på hjemmebane. Som jeg sier til dere, barna mine er min største glede. Og mitt største privilegium er å få lov til å være pappa. Jeg har sett det som mitt kall og mitt oppdrag og mitt privilegium å la Jeg har én jente, da. La henne kjenne at hun er en prinsesse. Og prinsesser kan jo ønske seg hva som helst å få det. Det har ikke min datter fått, bare så det er sagt. Men jeg liker å møte henne på den måten at hun tror at hun kan få alt hun vil. Skjønner dere forskjellen? Og, og når, når, hun da kommer nå 18 15, snart 19, så skjønn som bare det, og blunker med øynene og forteller hva, hva hun nå har lyst på, så selv om jeg skjønner at kjære vene, jenta mi, dette er helt utenfor rekkevidde, det er jo ikke mulig, så elsker jeg å bare holde på øyeblikket og si klart det, skatten min. Og så utveksles det noe mellom pappa og datter der som bare er ah, det er mye, Ja, det er vakkert. Å, jeg elsker det. Og så får vi en prat etterpå da, liksom, for å skjønne at uh, det er ikke alt en prinsesse heller kan få. Iallfall ikke det naturlige. Og gutta mine sier å, det er typisk, altså. Hun får alltid som hun vil. Det er ikke sant, altså. Men gutta har liksom sett denne greia her, da. Men på samme måte. Det er mitt privilegium å møte gutta mine og la de få kjenne akkurat det samme. Vet du hva? Hos pappa er det lov å si alt, tenke alt, ønske seg alt. Det er ikke alt som blir, men alt er lov å si. Og jeg ser nå om hva det har fått lov til å bety for barna mine. Og jeg gjør det, dere, fordi jeg tror det er veldig bibelsk. Fordi jeg leser i Guds ord om en pappa Gud som sier at vi ikke skal holde noe tilbake, men dele hele vårt hjerte, vår glede, vår fortvilelse, vår lyst, vår, vår, vårt, våre tap, våre lengsler og vår smerte med Han. Fordi at det er det intimiteten handler om. Der vi våger ekthet og sårbarhet der kommer vi nær. Pappa Gud og oss, og vi med hverandre. Et enkelt bibelsk, nei, botanisk bilde. Hvor mange er det Det er jo litt bønder her, da. Hvor mange er det som har poda noen gang? Ja, noen har gjort det. Når vi skal pode et epletre, så vi skal få to sorter epler på, på ett og samme tre, eller de aller mest vågale prøver å pode en pæregren inn på et epletre. Det er stor tro. Hva må til? Vi må ha en kvist med et rent kutt. Og så må vi skape et sår i trestammen. Hvorfor? For at sårflate skal treffe sårflate, så de to vokser sammen. Det sier mye om kjærlighetsrelasjon. Når vi våger sårbarhet med hverandre, hud mot hud ansikt til ansikt, hjerte til hjerte, så vokser vi sammen til en enhet. Enten vi er søsken, ektefeller eller menighetsfamilie. Hvis fellesskapet vårt ikke er trygt, så vi ikke våger sårbarheten, så har kjærligheten dårlige kår. Men der vi våger sårbarheten, kan vi vokse sammen til noe som er utrolig sterkt, og som denne verden lengter etter å se. For kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Og dere vet at jeg nå var i første kor 13. Og kjærligheten der, det er ikke vår kjærlighet, men Jesu kjærlighet. Og den kjærligheten holder. Og når jeg av og til i min familie har kjent at min kjærlighet er i ferd med å gå tom både til barna og til kona fordi at jeg syns at livet er litt bratt og utfordringene er litt mange, så har jeg bedt kjære Gud, vil du forløse din kjærlighet i mitt hjerte, så jeg fremdeles kan være den ektemann og den far som du vil at min kone og mine barn skal ha. Gud, jeg får ikke til, men du i meg kan. Det har vært min enkle bønn min enkle bønn. Så i den grad jeg har noe å takke for og være stolt av som far, og som familiefar og som ektemann, så er alt Guds ære. Så et glimt til fra familielivet. Eldstemann var i militæret. Han hadde vært på sånn opptaksprøve til, eh, til eh, Hva det heter for noe? Befalsskole. Han hadde vært borte i tre uker. Så kommer han ned til Kristiansand og møter oss igjen, og det var jo som om vi hadde vært fra hverandre en evighet. ikke sant? Og den unge håpefulle sto der i militæruniform, og mamma og pappa var stolte, og mamma gråt, og <gasps> ikke sant? Eh, og, så, og så Hvor er søsteren? De er halvannet år mellom, bare. Ja, hun var inne. Da, da er ikke mamma og pappa interessante lenger. Han bare durer rett inn. Og så etter en stund, da, de kom jo ikke ut engang, ikke sant? så går vi inn, og så kommer vi inn og så får vi se en litt, nesten litt sånn Hollywood-scene. Der står militærgutten og tørker tårer, og der står jenta og tørker tårer fordi bror og søster har møtt hverandre igjen. Da stopper jeg opp og sier takk, Gud. Takk, Gud. Det der, det øyeblikket der, kan ikke prises. Kan ikke verdsettes. Men det er djupest sett en gave kjærlighetens gave. Ingen kan kreve kjærlighet. Kjærligheten kan bare gis og tas imot. Hvis vi ønsker kjærlighet i vårt liv, så må vi ta det imot først. Fra Han som er all god gaves giver, og som er den eneste som er kjærlighetskilde. Jesus. Sånn at det forvandler hjertet vårt, så det blir mykt i forhold til de vi lever nær. I forhold til de vi lever i menighetsfamilie med. Og i forhold til de som utfordrer oss. Og når Gud har gjort hjertet vårt mykt, sårbart, så kan kjærlighet flyte fra vårt hjerte og til den andre. Det er djupest sett en Guds gave, dere. Og når vi hjemme våger å sette nettopp kjærlighetskultur som overskrift på visjonen vår, så er det fordi vi har sagt, vet du Det er mye vi kunne ha som visjon for vår menighet. Men Gud, hvis du vil la din kjærlighet lande i vårt fellesskap på en sånn måte at hjertene våre vendes mot hverandre, og etter at de er vendt mot hverandre, så vendes de utover til de andre, så er vi overbevist om at du, Jesus, blir herliggjort i byen vår. Det tror jeg gjelder her på Vigrestad også. For håpet skuffer nemlig ikke, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd, som Han har gitt oss. Så en liten humorgreie på slutten. Så kan vi lure noen ganger. En annen plakat. Remember, as far as anyone knows, we're a normal family. Av og til er det godt å ha en sånn plakat på veggen nå. Når det slenger i vinkel, og alt går liksom litt sånn motsatt av det vi hadde planlagt for. Så langt jeg vet, så er vi en normal familie. Ja da. Jeg snakker ikke nå om en åndelig utopi som vi skal forsøke å strekke oss etter. Av og til går livet i hyrten og styrten. Både familielivet og menighetslivet. Men allikevel så er det én plakat hjemme hos oss som er viktigere. Og her kommer den igjen. Vi er et fellesskap som har satt oss for å elske og bli elska uansett hva. Guds nåde handler det om. Hans kjærlighet handler det om. Jeg skjønte det var forbønn nå, og jeg tipper at dere i lovsangsteamet kan komme fram så har jeg lyst til å utfordre deg, enten du har lyst til å bli sittende, eller du har lyst til å bli bedt for. Veien til mer av Guds kjærlighet i ditt og mitt liv er valget om å tilgi og valget om å be Gud om å forløse ny kjærlighet i mitt indre. Jeg har samtalt mye med med ektepar som, som strever med livet sitt. Det var som ene gubben sa en gang ja, 'Hun er ikke den samme nå som da jeg gifta meg med henne.' <clears throat> Jeg tenkte nei, det er sikkert ikke du heller. Men jeg sa det ikke. Verden er ikke sånn som du og jeg tror den er. Virkelighet. Vi ser ikke virkeligheten sånn som han er. Vi ser den sånn som vi er. Fikk dere med dere den? Verden, Vi ser ikke verden sånn som den er. Vi ser den sånn som vi er. Ingen av oss har et objektivt blikk. Men når vi lener oss inn på pappa Guds hjerte, så er det akkurat som om vi får den store oversikten. Når jeg kjørte fly over hit i dag, så kjente jeg en liten tiltale som jeg skal dele med dere. Det er fascinerende når vi kjører fly, er det ikke dere? Og vi ser ned, så ser vi de store sammenhengene. Vi ser infrastrukturen, og vi ser veiene, og vi ser demningene over fjellet. Og vi ser det store bildet. Om du vil, et metafor på Guds perspektiv. Mens når vi lever livet våre og hverdagene våre, så kan hele virkeligheten utspille seg inne på et kjøkkenbord eller i en stue. Og den samtalen vi har der og da, synes som hele verden, fordi hele resten av verden er ute av bildet. Er dere med meg? Da er det godt å lene seg inn på Han som ser det store bildet. For å få hans virkelighet forvandla og poda ned i mitt hjerte. Jeg har rukket å bli en voksen mann, så voksen at hårene som er grå, er flere enn de som ikke er det. Og jeg vet at hvis jeg hadde valgt å gjøre som jeg ville, istedenfor å være lydig imot det Gud fortalte meg at han ville, så hadde mange ting vært annerledes i mitt liv. Og nå, i tilbakeskuende perspektiv, så er jeg sikker på det ville ikke vært til det bedre. Gud har det store bildet for ditt og mitt liv. Han har det store bildet for forsamlinga her på Vigrestad. I både i forhold til hver og en av dere sine liv den historie dere bringer med inn i dette fellesskapet. Og den forsamlinga dere er i relasjon til alle de andre kristne her på Vigrestad. Så det er min invitasjon til dere som Guds familie når dere skal leve familielivet deres i Nordforsamlinga her på Vigrestad. Lytter inn på Guds store bilde for den virkeligheten som er deres. Be han om å gi dere sitt bilde over de relasjonene dere strever med. Og der dere ikke klarer å finne noen som helst forankring for kjærlighet og godhet, så be om ikke han, da, som er kjærlighetens kilde, kan gi noe av sitt, så vi kan låne litt. For i Guds rike er det lov. Vi må ikke elske alle, vi må ikke like alle. Men vi kan be om at Gud ved sin kjærlighet forvandler våre hjerteholdninger. Så våre liv, enkeltvis og som menighet, får speile noe av hans kjærlighet. Og dermed får lov til å tro at hans herlighet blir tilgjengelig. At Jesus blir herliggjort, og at mennesket på Vigrestad blir velsigna igjen. Så velkommen til forbønn, hvis du vil det. Og velkommen også til bare å sitte der i benkeraden og be Hellige Ånd, vil du lyse opp mitt indre og vise meg hvem, hva og hvor du ønsker å gjøre noe med og stelle med i mitt liv med din kjærlighet. Skal jeg be en bønn, og så kan du ta over, Kjetil, hvis du har lyst til å gi noe retning? Hvis dere vil, som et synlig tegn på at dere ønsker å ta imot mer av Guds kjærlighet, så legg henda fram som skåler i, i fanget deres. Kjære pappa Gud. Vi står innenfor deg denne kvelden, og så ber vi deg. Vil du forløse mer av din kjærlighet i våre hjerter? Gode Hellige Ånd. Kom og land i våre hjerter med mer av din virkelighet. Mer av din kjærlighet. Mer av din fred. Vil du lyse opp vårt indre og vise oss hvem det er vi skal bygge en bro til? Hvem det er vi trenger å tilgi? Hvem det er du ønsker at vi skal bringe kjærlighet og godhet til? Og Jesus, du kjenner oss. Du veit vi trenger deg. Vil du lande i våre hjerter med din kjærlighet og stelle med oss først? Sånn at det som er sant om oss og relasjonene våre i ditt hjerte, kan bli til erfarbar virkelighet imellom.